hari mwaramutse mwese muri ko muratwumviriza n'abakaze kuri ano makuru ingingo nkuru nkuzi yagize nazo akaba ari zizikurikira umukuru w'inama nshingamateka pascal nyabenda yarafashe urugendo kuri uyu wa mbere umushikana mu bihugu vya emira arabini pascal nyabenda akaba rero yitavye umukuru w'inama nshingamateka y'ico gihugu mu ntumbero yo gukomeza imigendanire hagati y'ico gihugu n'uburundi muri aya makuru muraza gukurikira alexi badia ndahimbaze umuvugizi w'inama nshingamateka leta y'uburundi yo kwitunganya hakiri kare kugira ngo amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri azatunganywe hakoresheje amafaranga y'igihugu umugwiseni utarinze gutega amashamakungu maze gukurikirana Pierre Claver yicariye arongoye seni abigisha n'abafise kazoza k'igihugu mu ntoke ngo kuko ari bo baramura indongo nziza igihugu Jamie Ndahisha umushikiranganji w'indero ibyo akaba yabimenyesheje mu ntara ya Karuzi mu gikorana umutambukanyi umukuru w'igihugu Denise Nkunziza yagirishije urwaruka rw'abanyeshuri bo muri iyo ntara ibyo rero bikuru bikuru bigiza n'amakuru mu kanya gatoya ni nk'uri imwe ukwayo umukuru w'inama nshingamateka y'icyo gihugu eh, yamutumiye mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire iri hagati y'uburundi n'ibihugu byo muri emira arabini kurikira alexi badia ndayihimbaze nyakubahwa umukuru w'inama nshingamateka y'uburundi ahejeje gufata urugendo rumuganisha mu gihugu adezemira arabe ini kimwe muri bya bihugu by'abarabu hanyuma ahakuru urugendo agiye yitabye ubutumire yarungikiwe na mugenzi we arongoye inama nshingamateka y'ibihugu by'abarabu aho naho oh, hanini kukaba ari kugira ngo barabire hamwe ibijyanye n'imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'ibyo bihugu by'abarabu hanyuma rero muri icyo gihe musanzwe muzi ko Burundi n'ibihugu by'abarabu bamye bafashanya kuva kera imigenderanire yabo ni myiza eh, kuva ah, mu kwezi kw'indwi eh, ko mu mwaka w'igihumbi n'amajana icyenda na mirongo irindwi na gatanu muri iki gihe rero eh, ahanini ni mu ntumbero yo gukomeza iyo migenderanire yari isanzwe ari myiza mbere nyakubahwa mukuru n'amashinga amateka akazoca aronka n'akandi kanya ko kubonana n'abandi bategetsi batandukanye barongoye ibyo bihugu by'abarabu hanyuma urugendo n'urw'akazi rutanguye kuri uno munsi igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu kazoshika ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi eh, muri iyi ndwi nyine turimo gukwiragiza abigisha aho bakenewe gusumba ahandi ugushyiraho amashuri y'akarorero hamwe no gukariza ubwenge abigisha umwaka wa mbere w'inyuma y'ishuri shingiro ni bimwe mu byatunganijwe n'umushikiranganji bw'indero mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ibyo byashyikirijwe n'umushikiranganji janvier ndahisha mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere umushikiranganji janvier ndahisha akamenyesha ko ahanini abigisha badafite ubumenyi bukwiye dufatiye ku bisata bigishamo na cyane cyane mu bisata by'ubuhinga n'imyuga ku bijyanye n'imigambi yo muri uyu mwaka wa mirongo ibiri na cumi n'indwi ubushikiranganje butegekanya kubandanya gushira mu ngiro ivyapfundikiwe mu nama rukokoma yahuje abajejwe indero mu bushikiranganje itunganywa gushasha ku bijanye n'imfashanyo ihabwa abaja kwiga muri kaminuza canke gukarisha ubwenge gutunganya gushasha kaminuza y'uburundi gushiraho ikigega co gushigikira igisata c'indero ubushikiranganje kandi dutegereza kurondera ibitabo no gutegura urutonde rw'ibyirwa bizokoreshwa mu bice gikurikira ishure shingiro uzongera kugwiza no bongere bukwiragiza ibitabo mu mashure yose y'igihugu cyacu c'uburundi ubushikiranganje kandi buzogurura igice cya kabiri cy’amashuri ya kaminuza bita masiteri ubushikiranganje kandi buzotanga akazi kubigisha bashasha ku mugaragaro bwongere bukomeze amashure y'akarorero abigisha ngo nibo bafise kazoza k'igihugu mu ntoki ngo kuko aribo baramura indongozi z'igihugu ibi umushikiranganje w'indero Janvier Ndayishira yabishikije mu ntara ya Karuzi mu gikorane umutamukanyi w'umukuru w'igihugu Denise nziza yagishije abanyeshuri bo muri iyo ntara ahubwo gwaruka rwasuzugura agakebura umwuga wo kwigisha umushikiranganji Janvier Ndahisha agakebura abarongoye indero mu ntara ko batuhirahira ngo bahe akazi ko kwigisha umuntu n'umwe atabinonosoye abigisha nibo barafise igihugu mu maboko kuko mutize igihugu kitobira nagomba rero ngaruke so la valeur d'un enseignant nico gituma leta yavuze ati aba bantu tubahemba agashahara gato ariko aribo tunga ry'igihugu riko rero riga kuduza gashahara donc rero ntimuminimize umwanya ari ngaruka wumve yuko urosera qualification d'un sino yakera byarashaka ugasanga umujurisite yigije ibiharuro na shima ubarwa mu degege namwe mugaca mugira ngaho ntimunabivuge donc turondera des enseignants ama leta ibabaroride turabandanya nana makuru twabateguriye umugwi w'igihugu jeje gutegura amatora seni warateguye uruganda rw'iminsi ibiri kuva kuri uyu wa mbere ku bijanye n'ingorane zibonekeje mu matora y'ibihumbi na cumi na gatanu hamwe n'ivyokorwa kugira ngo amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri azogende neza pierre cravenda yicariye arongoye seni habona ko kugira ngo amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri azogende neza ari uko abarundi botahura neza icarico demokrasi bakirinda imvugo ziturira hanyuma leta nayo kikora ku buryo bw'igihugu mu gutegura amatora itarinze kuzera inze ni nkuriya mugenzi wacu Elia irumva mu rukurikirane rw'izo nganda zitunganywa n'umugwiseni kuri uyu wa mbere n'intara ya Bujumbura yarishikiriwe ariko wa seni nuko amatora yo mu bihumbi na mirongo ibiri yogenda neza gusumba yandi agatuma amahoro n'umutekano bitsimbatara umukuru w'umugwi ujejwe gutegura amatora seni Pierre Claver ndayicariye amenyesha ko amatora yose yabaye mu gihugu harimo nayo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yaranzwe no guterana amajambo kw'abanyepolitike ukudatahura kw'abatora ari bafite ijambo rya nyuma uruhagarara n'ibindi iyindi ngorane ni uko abari bemeye gutanga uburyo kugira amatora agende neza neza bisokoye ivyo Pierre Claver Ndayicariye yise imfashanyo zirimo imitego izo ngorane rero kugira ntizize zibonekeze mu matora yo mu 2020 umugwiseni ubona ko abanyagihugu na cane cane abanyepolitike botahura kandi bagakurikiza inzira ya demokrasi Pierre Claver Ndayicariye aravuga ibindi abantu bo kwisunga kugira hazobe amatora atekanye yo mu 2020 hari ibiganiro ko mbega imvugo ibere duhereye mu bihe by'amatora ni iyihe ni kuki amajambo abanyepolitike bamwe bamwe basohora hageze amatora acira umuriro dusaba abahiganwa abanyepolitike ko iyo hari ibintu batashimye byoba byiza ko bokwitura ubutungane ntibatere ingwano kuko ingwano ibyara amarira twifuza rero yuko twe kwinjira amatora yubahiriza amategeko yubaha abandi muhiganwa mu byokorwa kandi kugira amatora agende neza ni uko leta yo kwitunganya hakiri kare ikegeranya uburyo bw'igihugu kugira seni izokoresha amafaranga y'igihugu itarinze kuzera inze nk'uko byabandanije bishyikirizwa na Pierre Claver Ndayicariye mukamenya rero ko mu bitavye urwo ruganda harimo abaserukira imigambwe amadini amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki na n'abandi Elia irumva tukadukengurukiye umushikanganje w'ubutungane Aimé Laurentine Kanyana kuri uyu wa mbere yaratunganije icese igikorwa cyo kurekura imbohe ziri mu mabohera atandukanye mu gushira mu ngiro itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero ijana agakwego ubusa rimwe ryo kwa gatatu nzero mwaka cumi n’indwi rigirira ikigongwe abanyororo bashika ibihumbi n'amajana baciriwe gufungwa imyaka itanu rikongera rikanatezurira abaciriwe iyirenga ico gikorwa reka catanguriye mu ibohero rikuru rya Mpimba akaba yatekereye impanuro zitari nke abarekuwe abasaba kwigenza neza kugira ngo ntibazosubire kugwa mu caha impanuro twabatekerera turabasavye ngo mutahe nimwashika mu miryango yanyu mumenye yuko mugiye kubaka mutagiye gusambura yemwe mwabantu umwe hariho abashika uno munsi ejo nyene arare agiye kumena amazi hariho abazoshika bace batangura kubahamagara bati mbega terega rwa rugamba twariko ntirurahera twagomba tubamenyeshe ko urugamba rwabananiye mwaganiriye mwatsinzwe rwaheze rutakivugwa mwebwe urabona ahantu mwahora nta makuru mwumviriza ntimumenye ibiba mu gihugu twagomba tubanze tubamenyeshe ibiba mu gihugu kugira mugende muzi ko mu gihugu ari amahoro mutumara mutumaramaze kuko bavuga ko turi bihemu twagarukanye inkozi z'ibibi abicanyi abononyi badasanzwe mu gihugu biba bibabaje cyane ikindi twabasaba ni uko mushyitse mu gihugu mwoshikira abajejwe intwaro bitaro mukimenyekanisha ko mwatashe kuko ubu hari ikaye iri ku muryango uwo ari wo wose umukuru w'ibarabara umukuru w'umutumba ategereza kumenya umuntu uwo ari we wese ashitse mu rugo kwa nabi ntibaze bababeshe rero ngo aho hakurya mu rwanda ngo aho hakurya muri kongo ngo hariya mu kibira ngo niho hariyo ubuzima mwarabibonye benshi ntabwo uriyo hariyo urupfu gusa hariyo kuja mu munyororo udapfuye kuri izo mpanuro rero nibaza ko umwe muri mwebwe yumvise ibimwerekeye akumva ingene agiye kubandanya ubuzima bwiwe mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi naho umwimbu ntiwagenze neza mu ntara ya ruyigi ibyo bishikirizwa na buramatari w'iyo ntara abudara hassan aho yuko ibyo byaturutse ku ruzuba rwononye imirima yo mu makomine yo mu ntara kama ya kumoso abudara hassan akaba avuga ko bariko baregeranya imfashanyo yo birafasha abanyagihugu bo muri ayo makomine mu kurindira izindi mfashanyo zoza ziva hanze umwimbu mu makomine amwe amwe ntameze neza na cyane cyane mu makomine yo mu kumoso za gisuru kinyenya bitsinda ni komine ya bweru butezi na butaganzu aho hose uruzuba rwarase mugabo turiko turaraba ukuntu abenegihugu bofatanya kugira ngo barabe yuko ata bantu bopfa n'inzara canke na kigoyi nk'uko umukuru w'igihugu cacu yamaduhimiza yuko habaye ingorane tubanza kuzitorera umuti hagati yacu nyine. kubera akimuhana kazi imvura ihise abasantire barongoye amakomine atandukanye tubahimiriza yuko boraba ukuntu baterera kugira ngo babe barafasha imiryango isinzikaye mu kurindira yuko ifashanyo ziva ahandi zishobora kuboneka ziva ahandi ziragoye ntumenya yuko zizoza n'uko zitazoza ibikuru ni uko tuhimiriza gusa yuko abenegihugu botera ibiterwa birinda uruzuba cyangwa imvura kugira ngo bashobore kuronka umwimbo ntibapfe n'inzara ari imfashanyo ivuye hanze yoza mugabo igasanga hariho imfashanyo ntoyi iri kwirasahiriza abenegihugu baba bari muri ako karere ibiharuro rero turavye bimwe bita dogre d'ovulnerabilité twe mu ntara yacu ya Ruyigi iri mu ntara zimwe harimwo abenegihugu bazofashwa bishika ku mirongo icenda na kane ku ijana urumva ni nko mu makomine yose urumva ubu ntituraronka igidigiri nyaco gabo muri ayo makomine abanyagihugu baramerewe nabi kubera uruzuba cane cane eka no muri komine butaganzwa iyo ntara nyene imitumba ibiri yasinzikajwe n'iyo mvura musitanteri w'iyo komine ntirampeba anise hamenyesha ko urubura rwononye ibice birenga mirongo icyenda ku ijana by'ibiterwa nawe nyine agasaba abagira neza kubagarukira eh, yaguye ku mitumba ibiri imwe mu mitumba igeze ku mine butaganzu imitumba nayo ikaba ari musema na kigarama yaguye mu masaha y'umugoroba mu masaha cumi n'imwe n'inusu aho yaguye yarononye ibitoke imyumbati ibijumpu ikawa eka n'ibiti uhashe turabona ko byononekaye cyane rero uwo munsi mpeje kuhatembera kuri iyo mitumba nsanga by'ukuri rwarahononye uriko uraraba uriko uragenzura by'ukuri n'ubu hariho nk'ibice bimwe wasanga rukiboneka ahantu rwashoboye kwiyegeraniriza ku buryo usanga biteye ubwo uriko urabiraba uriko uraraba aho hantu ingene hameze uhashitse haranuka byumvikana ko bazokenera cyane umuntu yashobora kubagarukirako ashobora kubafasha nk'utuntu tujanye n'uturibwa kuko uriko uraraba vrema ingene hameze aho hantu rwarahishe rwose ku buryo buteye ubwoba by'ukuri yaje gusongera isibe kuko hari haciye iminsi myinshi hakura izuba n'umwimbu novuga ko utari ushemeye kuko hasi izuba ryinshi cyane ku buryo n'umwimbu bari biteze wagabanutse uriko uraraba nko ku bice bishika nko ku mirongo indwi kw'ijana kuvuga n'utwo rwara nyene gwaraye urutwaye byari nk'ibice mirongo itatu kw'ijana byumvikana rero ko inzara iraboneka verima ko izobangamira abene gihugu ico twosaba nk'abantu bashobora kugira icyo boturusha uduharage nk'akabuto murabona ko ubunye impeshi yari yegereje gusubira kwitegurira bodufasha bakaduha nk'akabuto kuduharage n'ibiti vy'imyumbati kuko nk'iyari hari uriko uraraba muri ako gace ubu nta kintu na kimwe kihasigaye nta mwizero hari ko bizosubira uriko uranaraba ntibizonaduga badufashije rero bakaduha nk'akabuto biba byiza cane twobishima inkuru ya nyuma y'ano makuru imvura nyinshi ivanze n'u n'urubura yaguye kuri uyu w'imana yarononye ibintu byinshi ku mitumba itanu ya komine gatara intara ya kayanza ariyo mudusi kivuruga kigume gihororo hamwe na Gakenge umuhanuzi wa musitanteri wa komine gatara hajeje intwaro n'imibano nduwimana emmanuel amenyesha ko iyo mvura yaje isongera isibe ngo hahora hakuru uruzuba rwinshi agasaba abagira neza kugarukira ku bahuye n'ayo makuba abantu iyo mvura igwa rwarahitanye ariko hononekaye imirima na cyane nuko yononye imirima haratse n'uruzuba twara n'utwari twaramaze kumera twabwiye kurindi mitumba ko twofashanya nk'uko twafashije no mu zindi ntara tugafasha bagenzi bacu uwirengagiza na dukeyi afungura twegeranya amatora aho gushikira kuri iyo mitumba yamerewe nabi abakuru imitumba babitwemereye ubu rero twaje dufata ko ku munsi wa gatatu tuzoca tugira amanama ku mitumba yose gaturabe ko hari hogira ishoboneka ubwo n'agafasha nyinyo ko bakavyanze koza gusahiriza kuvyo twamaze kuza naho rero shuti bagenzi uje dusoza n'amakuru twari twabateguriye reka ndabashimire mwe mwayakurikiye kuva agitangura gakengurukira cyane na Karoli biginda byafashije muhinga bw'ivyo ibyuma mwashikirijwe na Vision Upia ndabifuje umunsi mwiza